Agur guzieri agur bai, eh, plaze jori, eh, ukan dugu, joan den ostiralean, uh, eh, laranzeko mantzia izeneko besta hortarat uh, joaiteko, eta meaindar ezagun batek gomitaturik, zinez uh, gaualdi goxo bat hor iragan dugu, eta nahi baduzu, uh, den janorekin lehenik mintzatu gira, eta esplikatzen dauku oso ibarri hortan, ze biziko dugun, nun eta kabala horiek nuntik norat abian diren. Egun hon, marri ganez. Guai, eldu gira unat, ostirala, e, atxaldeko, hala, e, eh, seionak, e, eh, ze pasatzen da, ze pasatu da egun hemen? Hemen plato du benu gitu hemen behi eta zaldi markatzen den lekien gira. Mm -hmm. Goizuntan kabala denak eta juare handiak bidekoak ezartzen dixe, eta geho jausten Eh, tropa babestean giretik, eta egiten dira tenorian beha partitzeko. Mm-hmm. Eta lehemiziko tropak sortzi honetan nola pasten dira. Ah, Larren zen, pasten dira. Eta plato hau, e, plato hau baino goro, no, badira beste ba, miniatzu? Badia, animaliko mendira, badia, hemen. Eta huna zeldu die, keina hastean, ustaila antzazpi sortzi Uh ah. -huh. Aurten demora xerraitzen, eh, luzatu utepiskat, pixkat, hamarrate humean den hemen gira eh, plato honetan, markatzeko tokia. Bai, markatzeko tokian gira. Eta hoi, larren zera jautsiko gira, eta han? Pasatuko dira, denak, hori uh, hiru horrenen, apapra hiru horrenena abada. Hai. Hiru mila behi pasatuko dira, boste zaldi eta... Bi mila ardi beno gehiago, zer nahi zen Menan, ardiak etxeta geldu dira, ez dira mendian egiten, eh? Ah. Deiztentuzte hono ardiak, eta gazna egiten nahi dira mendian. Eta lagantzetik gero pasatuta, biuzeko platorat uh, eh, badoatzi. Errazuta, eta entzuna duzuna arabera, ez da deuse, lehen danik, uh, eh, kipitu baita, azkar, ba, hemen, oai, lagantzen pasatzia. Ba, ba, di lagoita zometu doblia hio ahomentzen kasek eta kabela. Pasatua, oai, kamionetan ameiten dute, anitz. Aha, hala. Bon, behar abiatuko gira, ja, nik hemen badira zomaika eh, ala beha daudenak eta jausteko, abiatuko gira ordin algerrikin. Bai. Hale guazen. Bai. Ea prestaukeza ados karoz eman enpensiu Bire dimeruen dekazo augurato che locale padishah Adishah che a partire tornare inventati a me che assi che da fedi c'è la te c'è la cepi pagana la sua vita che il suo vero è tuo paese Mississippi. Bon, hala, jano, jautxia giela, huai lagion zerat, huaxetik, eta hemen terraza atian, huai ostatu atian, gira, eh? errezer batia. Ba, horrek erra nahi du, jano, aspaldi untan ditentziela honat. Baduzo metur leku berian erabiltzen gila, bai? Eta hemen, ikusten du, onduan pastetazko arditropak eta behiak eta denak. Lehen bizikoak kasik, eh, ikusten? Lehen da hori. Eta hor dion, eh, maitra bat, hor eskualdun frango, iduritu biernes eta erriuntan denak eskualduna diela. Ba, <laughs> gue maikoak ala dira denak. Beste zomeite bada, aldudu eta gure pele eta hortik dira bakarratu aldudu dienak. Hala, hor dion, hau arraza. Lehen tropa da hori. Bai. Biarnes ardiak. ardiak? Eh? ardiak dira. Zautzen ez duten entzat animaleko mutur ba bautela? Ba, mutur zuriak, adarkariak denak. Bai. Hemen, hiru eta marrat ardia da, zerro. ba, ba, zunotik edo zira? Ba, ba, aski ugunetik. Ni luniz eta azparnetik. Azparnetik, baina? Azpandaga. Azpandaga. Ardiek ilan iz, ardi denen. Hoto birenetan. Ah. Eta zergatik betidanik edo nola? Ez, lehemiziko urtetan egonan izan izan denbora bale dazpen. Eta geho handik joan ginen hartza hangatik luizak didenea, totu pirenetat, eta oro omuru segitu gitu berdin. <laughs> han ere hor partida. Hartzahan ere hor Ba, ba. Eta zen eh, mendi hauetat eskualerriko eh, mendiak ez aski edo zer gatik? Eskualerriko mendietat ez baitut retxo joiteko. Lehemiziko urtia pastut, mila behatzi junta hitu inta hama ustean ahuskin. Eta hitu inta hama petarrak dena kanpo eman induzten. Bai. Hortan izangia, obliatiak jitia baledazpeat, edo biharnoat, todo hotepirinetat, edo... Zendako kanpo zariak izan ziste? Kanpo ez baigia hango kantona mendian bizi. Mhm. Ez bigia donian, eh, kantona mendian ez zu erokoan. Eta hortako gira ez libro goiti baitia iratiratala, ahuskiratala, horaxe. Eta hemen denak onartzen? Hemen denak onartzen duzte. Paperak garbi badia onartzen duzte zu e, eh, luz ardi denen orduan eh, ba, eta horietaz eta mintzatzen algira bai, eskolegiari bai, konparatuz bai. zertan da Eskolegian baino eskolegian ez tegit somate hemenan uste dut baino kario izan behar den ale Bazka hobia Bazka Bazka nahikoa Bazka nahikoa ha? Bazka nahikoa eremu handiak hori ba. ba. Eta gora, gorago ere? Ha, ah, ba, goratasuna, ba. Berant etorri behar eta tenorez jautze hemen eguai lehenbiziko tropa ikusi baitu, ez dira mostiak ardiok? Ez, hok, beheiti jautsita mosten duzte. Zen eta goratasuna angatik eta hotzi zaite maita eta hok ono aintzina ho eta deizten duzte. Eta geho hok gauaz kojalian atxitzen duzte. Ba, denbora txagaite madu, ez dute gehizaik eh, be baita ikatxe maiteko, behaute sari amarnean egon behaute kogalian. Eta harteko dia, iliak ilan usten. Hok, gu bezala hasi omentzien denboran, hasi omentzien udan goiti inaintzin mozten. Baina geho goiti ikagezi ustelaik eritu zazkoten, eta begitz moda zaharreat eta joan dira. Zaudien hemen, gaurko eguna, ezin utxeina, maite oso? Ala hainan, kaolek hilakoak eta maite du gauza hunen ikustia. Ala, bai. ederrak ikusten dira hemen pasatzen? Ba, ba, ba, zinez ederra, zinez ederra. Ba, ederrenak diteizki hemen tibosatzen dienak? Ez, ez, geho, guai bada sekulako handana kamiunian juhan denik, eh? Ja. Ah. Kamiunian juhan denik, lehen denak oinez juhan ziren. Ja. Ah. da baina bon, zen hauzo. Ah, ala behiako. Garraiak, guziak? Garraiak. Hau zuke maite unat, eh? Olako, egun batetat ditia. Aspaldi, ditan ziela? Eh, ni berrien izu, ba, ni. Se, ah. urtean, ni. Ah, segarren urtea. segarren Me, zuke zer, hola, gustuz edo batuztu ba, ere hemen eh, ardiak edo kertzen ah, duzu? zu? Ardiak ene txiki, oiten izan ni, luz ardi dene ni. Ah, zu ere, luz ardi dene. Bai. Bai. Eta, hemen go, ez dakit, hoi, azpandarunekin ere ahi bai eginen, zer dute hemengo mendiek zentazuk baduzu, han berian eh, oiteko ah, dretxuare baite? Mendi txarra intin, mendi guk nik ez dago, ah. ez gini mendi edekik. Hemen mendi ubi dira. Azka gehi hau da hobeki heldu da menditik. Mendi edera dira hemen. Atik, berak errandu emezela, goizago sartu behar etxeat eta sabaia azkar izan behar? Elurra ingatik, hemen fite behar da gero. Ah, ba. Zoin eh, hilaitetan edo, noiztu deusten zizte? Boilain inondarriko. Bula unarrean ordu gretxoare guk, gure alapidean ez du gehiago, ez gire gehiago itena. Bo, hau besta da azkenian, zenta ez dira, apentzia ikidenak ementi pasatzen? Ez, juriz ez, eh, kamionetan eta jamorketan eta daza, eta aniz, aniz badua berze gisakoa. Euskat folklorea iten duela, unek? Eh? <laughs> Igo, alberdin. Eh, baina, bo, betire laborarien dakotako xo? Poita hori, gu denak laborariak gira, maitetu gauza hori. Behar dira Berdira txiki. ¡Adiós! La zengira erran bezala, kabalak pasatzen ari dira eta entxatuko niz oraitan eh, pasatzen ari den, gure aintzinen pasatzen ari den eh, tropa honen jabearekin itzegitia, zeren eh, badu berezitasun bat tropa honek, arraza desberdinetako kabalak baitira, behiak baitira tropa juntan. Bonsoir, Claude Vigneault. Claude Vigneault Là, on monte mais euh, vous venez de quel village euh, Moi, je suis de Sainte-Colombe, mais là, on vient de Gérard-Bélestène avec les vaches. D'accord. Alors, il y a une particularité dans votre troupeau quand même, parce qu'il y a des, races anciennes. Vous vous en êtes rendu compte <laughs> Oui, je, je, travaille un peu pour la conservation des races euh, menacées. Et donc, je, je possède des vaches béarnaises, des vaches lourdaises, des vaches castas. Et ensuite, j'ai une salaire, j'ai une euh, gasconne et quelques blondes des des, Pyrénées. Vous êtes un passionné Voilà, et eh c'est tout ce qu'on <laughs> ne peut dire que ça. Vous avez un troupeau de euh, De 23 têtes. Hein. Et ça ne doit pas être facile, non, de garder toutes ces races mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a très peu de cheptels et il y a très peu de gens intéressés pour, euh, pour conserver ça. Et alors c'est dommage parce que pourquoi c'est dommage Pourquoi vous y tenez tant Mais ben, ça fait partie du patrimoine, hein. il me semble. Et donc, bon, euh, les gens maintenant perdent leurs racines et c'est dommage aussi. Bon, voilà, moi je. Euh, et vous arrivez à en vivre on, le vend correctement en faisant de, la vente directe, parce que dans les circuits traditionnels, euh, personne n'en veut. c'est pas dans la dans les goûts du temps. Et donc, euh, bon, ce sont des vaches qui ne sont pas conformées comme la limousine ou, la charolaise ou la blonde, la blonde d'Aquitaine. Et donc, euh, que ce soit les bouchers, que ce soit les négociants, personne n'en veut. Et alors, il faut se débrouiller par soi-même, essayer de faire des circuits parallèles et, faire de la vente directe. Voilà. Et bien, heureusement qu'il y a un peu de monde qui, qui essaie quand même de goûter un peu la saveur de cette viande et qui font la différence avec, la, avec les autres races euh, qui sont un peu trop poussées. Ceci, c'est des races rustiques euh, et qui, euh, qui, vivent essentiellement d'herbes en montagne, de l'herbe dans les packages sur, la, sur l'exploitation et ensuite les fourrages secs d'hiver, que ce soit à fouet, reguet. Et elles n'ont pas d'ensilage, elles n'ont pas d'aliments, et voilà et elles arrivent quand même à valoriser euh, la viande comme il faut. Alors, cette passion, vous allez la transmettre quand même Mais on bataille, on bataille, mais euh, la plupart des éleveurs sont dans, la fin de carrière. Quoi. Donc, euh, c'est un peu difficile de faire, de faire rentrer déjà dans la tête des gens que bon, mais ben, il faudrait essayer de sauver ça tant qu'il y a encore temps. Euh, et, puis bon, de faire goûter un peu ce que, ce que ça vaut comme, euh, comme saveur de viande par rapport au reste. Mais c'est très difficile. Quoi. Il y a quelques jeunes qui, démarrent un petit peu, mais bon, euh, c'est très difficile d'en vivre parce qu'il faut, il faut quand même se faire une clientèle par soi-même parce qu'il n'y a pas de circuit prévu. Donc voilà, il, faut, il faut batailler. Ah, vous faites de la ah, vente directe. La vente directe, voilà. Donc, euh, ben, écoutez, on retiendra votre nom et eh puis ben, on ne sait jamais s'il y a des auditeurs au Pays Basque qui sont intéressés par eh euh, ben, votre viande. Peut-être. de toute façon, ils peuvent se rapprocher de l'association de, la vache béarnaise, par exemple, qui est euh, le président de, l'association est à Azasparos, c'est M. Mora. Bon, après la viande, il y a, il y a un boucher, un jeune boucher à Oloron aussi qui s'est installé et qui vendent de la viande de vache béarnaise et de, et Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête de la transhumance Ça n'est pas trop folklorique pour vous non, non, ça, rappelle un peu ce qu'est ce, la transhumance à des gens qui sont en vacances, et qui ne connaissent pas ça. Et donc, bon, c'est bien. Après, il y a un petit, un petit problème, c'est qu'on passe euh, juste à l'entrée de la nuit et euh, les gens sont, euh, sont prêts à prendre des photos en pagaille, ils mitraillent avec des flashs et les vaches ont un peu peur. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour traverser, il faut, euh, batailler un peu. Mais bon, ça fait partie aussi du métier on ne leur en veut pas, au contraire, <laughs> pourvu qu'ils reviennent. Bon, ben, je vous remercie, je vous dis mille en basque. Eh bon, eh, <laughs> moi, je vous dis Adichat et, et, Eh, pasatzen ari beti eta Larrantzeko plazan ezta izeneko ba, biarnes eh, taldea, hemen, irukote bat, eh, irukote gazte bat, eta publiko eder baten aintzinean kantuz ari, eta gaua, hola segitzen da hemen, omen, Larrantzen beti, goizalde hartio, goizeko oren bat hartio baita hemen kantu eta musika eta kabala basten ba, denik besterik gabe hortan uzten dugu gure gaurko erreportai berezia laranzetik. zetik.